بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به بحث اقتران جواب شرط بالفائی جواب شرط مقترن به فا باشد یک فای روی جواب آمده باشد الامثله من سعى فی الخیری فسعيه مشکوره هر کس تلاش در خیر کند پس تلاش او شکر شده است جای شکر دارد خب اگر دقتی داشته باشید فسعیه مشکورون این جواب هست اینجا ما داریم شرط و جواب شرط هر کس سعی کند در خیر این هم جمله شرط هست فسعیه مشکورون جمله ولی میبینیم که اینجا بر جواب شرط یه فای اومده البته در تمام امثله دقت بفرمایید در هر هشت مثال ان حیاک احدون بتحیت فحیه باحسن منها فحیه باحسنها باحسن منها فا من افشا سر سر الصدیقی فلیس به امین دارد این اعصیت امری فلن تنال محبتی فلن تناله ان نهزت <coughs> مصر ان نهزت آه این نهزت فعل ماضی هست بله <coughs> إن نهزت مصر اليوم فقد نهضت من قبل اگر امروز مصر نهزت کند از قبل هم این کارو کرده ان تجتهد فما اقصر في مكافأتك من من يتعب في صغره فيستريح في كبره من ظلم الناس فسوف یندمو. دیدیم که چرا هشت سال آورده به خاطر اینکه ما هشت جا داریم که جواب فا میگیره چون در قاعده آورده بود من اینجا توضیح ندادم ولی در هر قاعده که توضیح داده میشه دوباره به مثال برمیگردیم القاعده 91 اذا لم يصلح الجواب یا اذا لم يصلح الجواب لأن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء زمانی که جواب صلاحیت نداشت که شرط واقع بشه موقعی که جمله رو برعکس کنیم بیاریمش جای شرط نتوانست بعد از این مستقیم قرار بگیره در این صورت فا میگیره پس زمانی که جواب صلاحیت نداشت که شرط واقع بشه وجب اقترانه بالفا واجب است که جواب چی بگیره؟ فا و چه زمانی صلاحیت نداره داره توضیح میده و ذالکه و زمانی که به ان یکون جملتا زمانی که جواب جمله اسمیه باشه مانند مثال یک من سعا فی الخیری فسعیه مشکور سعیه مشکورون مبتدا و خبر است جمله جمله چه هست اسمی است لذا میبینیم که جواب چی گرفته است فا گرفته او فعلیتا یا اینکه جمله فعلیه باشه اما چه فعلیه ای فعلها طلبیون اون فعل فعل طلب باشه امر باشه نحی باشه مانند مثال دو إن حياك أحد بتحية فحيه حيه فعل أمره فعل چه پس در مثال دوم اگر فا گرفته به خاطر اینکه جمله فعلی هست منتها فعل فعل طلبیه فعل فعل چه هست او جامدون یا اینکه فعل جمله فعلی باشه ولی فعل فعل جامدی باشه معنی مثال سه من افشا سر الصدیقی فلیس بامینن لیس بامینن جمله هست جمله فعلیه هست لیس چون فعل آره ولی فعل چه فعلیه جامده متصرف نیست شما مزاره دیدید تا به حال از فعل لیسه یا امر نیست او مسبوق بلن یا اینکه جمله فعلیه باشه ولی قبل از فعل لن اومده باشه معنی مثال چهارم ان عصیت امری فلن تناله فلن تناله قبل تناله چی اومده پس تنال مسبوق بلن هست مسبوق بلن هست فا اومده او, قد یا اینکه جمله فعلیه باشه ولی مسبوق به قد باشه قبلش قد اومده باشه <clears throat> معنی مثال پنجم ان نهبت مصر اليوم فقد نهبت من قبله او ما یا مسبوق به ما باشه مانند شیش ان تجتهد فما اقصر فی مكافاتک قبل از فعل ما اومده باشه زمانی که ما اومده باشه پس فامی فعل فا روش میاد اینجا بیا ان تجتهد فما اقصر میبینی که قبل از اقصر چی اومده است ما اومده است لذا روی جواب فا اومده است فه فما مقصر هفت بله نافیه است او از سین یا از سینه بیاد یا چی بیاد یا سینه بیاد مانند هفت مثال هفتم من یتعب فی صغرهی سیستریحو روی فل چه چسبیده سین چسبیده لذا میبینیم که همراه با چه هست با فا هست او صوفه یا که صوفه باشه قبل از فعل بیاد مانند من غلب الناس فسوف یندم پس این درس خیلی مختصر و ساده بود این بود که یک اگر جمله اسمیه باشه جواب جمله اسمیه باشه همراه فا هست و اگر فعلیه باشه زمانی همراه فا هست که اون فعل طلبی باشه جامد باشه قبلش لن اومده باشه ما اومده باشه سینه اومده باشه صوفه اومده باشه به این سادگی بریم درس بعدی درس بعدی هم بحثی بسیار مهم